gaur duela berroita urte ematan mugimendua mug, e, eh, legezkampo eman zuela eh, gobernuak. E, zendako lako mugimendu txiki bat erabaki zuen gobernuak e, legezkampo emaitea? Pentsatzen dut, hoitarazten aldela, bazela giro bat gara jartan, bereziki in, bortizkeria politikoa erabiltzen zuten mugimenduen inguruan, Europa osoan, uh, eh, irugrogoita sortziko maiatzaren ondotik eh, biderkatzen hasiak baitziren. Eta bere ziki gainera, uh, be, <laughs> estatu frantsesaren ondoan zen, estatu espainiajean, uh, enbata legezkampo utzi baino hilabete bat lehenago, gertatu zen, uh, karero blanko gobernu buruaren kontrako gobernu buru frankistaren kontrako atentatua, eh, hilbaitzen, eta orduan hori gehi uh, bon, uh, beste ezker muturreko mugimaindu hainitzek ere erabiltzen zuten bortizia, bortizkeria politikoa Europan zehar eta bon, estatu frantsesean bazen horren kontrako, horren kontra jotzeko borondatea. Eh, eh, elikatuz eh, eh, joaiten abian baitzen, eta nahi zuten hori gelditu. Eta adierazgahia da gainera, be, zehaztean, bata legezkampu utzia zela, justuki bortizkeria erabiltziagatik, mm hatik enbatak ez du sekulan bortizkeria erabili, eta enbatarekin batean, Bretainako eta Kortxikako bi indar uh, politiko ahmatu legazkanpu utziak izan ziren ere. Hora hori da piskat giro orokor bat, eta enbata be uholde hortan ahapatua izan da norrez hmm. bait justuke, enbata ah, iruroi garren urte amarka hasieran sortu bazen, hor iruita amaroan gira, amala urte, amairu urte pasatu dituen batek, eta enbata ah, maldan beraz zioan mugimendua zen gara hartan? Bai, ahunt hori egiten alda, bai. Uh, bon, enbata sortu zen beraz, bai, ejan dukan bezala du, uh, bai, amala urte edo amairu urte lehenago ofizialki, eta, um, eta orduan, bon, bere kuadroak, bere militantzia hasten zen doi batakitzen, baina bat elementuren eraginez ere, zinez peko errekan zen enbata gara hartan. Alde batetik, uh, irurogoita sort, uh, hauteskundeetan, bon, emaitza biziki txarrak bildu zituen, zituen fe, irurogeita zazpiko, irurogeita sortziko hauteskundeetan uh, emaitza txarrak, orduan horre kolpe, kolpe bat hartu zuten alde hortaik. Eh, gero hainbat hauzi eh, ere baziren uh, diruaren aldetik ere eh, biziki uh, ahuldu zutenak enbata prefetak, suprefetak emanik eta zentabistan dena enbata kasetan erasotzen zituen enbatak eh? uh, prefeta, marzelen ministroa bera eta orduan bazit, baziren hauziak eta diruaren aldetik uh, ahulduak ziren eta bereziki politikoki beste belaunaldi bat ere agertu zen irurogoi eta iruan enbata sortu zelaik haiek ziren gazteak enbatako sortzaileak ziren gazteak ama jurte berantago, jadanik eh, ez dira gehiago hain gazte, eta beste benlamon aldi bat uh, agertu da, beste gogo batzuekin. Orduan uh, eh, aldibide batzuk emaiteko, uh, ezker mugimenduan kokatzen dira batzuk, hola, orduan horiek beste gogo batzutan dira, eta kontsigatzen dituzten batakoak burgesak bezala. Uh, Ipar berean ere, Uh, enbatako seme alaba batzuk ere uh, ezkerrean kokatzen dira eta pentsatzen dute enbata motiela dela eta nahi dute beste bohoka mota bat erabili eta bezala horiek sortuko dute ipajetajak bizikifite eta horretarazten aldugu ere enbata uh, eh, lega utzi baino ila bete bat lehenago ikaren lehen ekintza egin zela baigurin abenduaren amekana ez dakigu oino iparretarrak dela, baina lehen ekin hori eginda. Eta beste talde frango badira hor, mm, pixkat eh, mikrokosmo hortan, jazar, eh, Euskal Gogoa, Mendeberri, Euskal Gogoa, bi sisio bat izan zen eh, talde horien artean, eta hor, bada mugimendu gazteago bat, pixkat uh, enbata jenga moduan uzten duena. Orduan, uh, biziki zaila zaio enbatari, eta badakigu hiltzera eta den mugimendu bat dela. Orduan, kontestu hortan gertatzen da legezkampu ustea. E, maulen egintzen aberri eguna ere izan zen e, eh, biskabaz zatiketa eta talka horren erakuzgarri argi bat ez? Eh, belaunaldi gazte eta enbatako antolatzaileen artean hori izan zen azerraldi handi bat, ez? Bai, hori gertatu zen, maulen enbatak eta antolatu zuen abirriguna eh, eta mabian, eta biziki gaizki pasatu zen e, debekatua izan zen, eta nunbait enbatak eh, errespetatu zuen hori, egin zuten manifatipi-tipi bat maulen, baina jende gazte... Negoziatu zuten prefetarekin, ere? Bai, hori da, negoziatu zuten justuki liskarrak, liskarrik ez, ez gertatzeko, eta gazteenak frustraturik egon ziren, eta pentsatu zuten, uro, ondoko urteko abirrigun gainean ez daula pasatuko. Eta haranun, irurgoita amairuan, duin garazin, gertatu zen abehi egunean, enbata, etzen gehiago antolatzaile. Talde antolatzaile bat bazen, eta enbata talde horietarik bat zen, baina ez bat ere lidera, ahunt eh, bigarren mailan egon zen, eta gazteek hartu zuten boterea uh, eh, abehi egun horren antolatzeko, bai antolaketan eta baita zabaldu zen diskurtsuan. Uh, eh, orduan hor, uh, bata bai bilakatzen da zahar burges batzuen eh, mugimendua eh, hainbat abertzalean buruetan. Hmm. Abertzale gazte horiek sekatzen dute beste, beste mezu bat, beste uh, eh, borukarako beste molde batzuk eta, eta beste bide batzuk johatu nahi dituzte. Zatik eta hori narrazionetako ere izan da abertzaletasuna eta eskertiartasunaren arteko betiko eztabaida hori abertzale eta eskertiar hein, uh, eh, batean, bai, hori egaitan alda, enbatat ezin da, bai, enbataren mezuetan bada ezkertiaktasunetik, baina badira militante batzuk enbatan, ez direnak baita ezpada ezkertiakak bat ere, eta gero handik ere aterako dira batzuk, e, Ipar Euskal Herriko Eusko Alderditiel zalearen adaja sortuko dutenak, eh, urte batzuk berantago. E, Simun ahan bera, adibidez, ezin da erran ezker, ezkertiakazenik, gehiago Euskaldun, Fededun, Klasikoa, klasiko eh, eh, hortakoa zen, eta baziren beste batzuola. hola. Eh. eh. Orduan, bai, jende batzuek gara jartan, bereziki eta sortziko maiatzaren ondotik, beste mezu bat entzun nahi dute. Eta mugi berrendua bertzale orokorrean ere, beti ez tabaida hori izan da, begira dezagun ere, eta ezagutu dituen uh, sizioen artean, uh, be, geienak, gehienak gertatu dira, ez da bai da horren inguruan, eh, adibidez, eta bost, eta eta eseiren arteko sisioa, gertatu zena bela urte lehenago, uh, hortan kokatzen zen. Uh, eta mm, eta gara jartan, eh, adibidez Frankoren kontrako borrokan, eh, be, bi adar baziren, bazen bai adar abertzale bat, eta bazen adar bat ere antifrankista etzena baita espada abertzalea, behizik eta frankismoaren kontrako adar bat. Orduan, guztio, guzt, ez da bai doa guzti horrek, uh, eragin zuen bai uh, zurumbilo ideologiko importante bat, eta enbata urte haietan, pixkat gal, galtzen da hortan. E, bat izan zen e, garaikoen bateko militantentzat debeku hori, ilegalizazio hori, e, pertsonalki ere? Orduan, sok bat izan da, biztanda, sortzailean zat. E, Jean-Louis Davan, Beberi, Xabeberri, Aran, guzti, jende guzti horiek, momentu batean, or, kolpe batez, gertatzen dira, uh, sortu zuten tresna gabe. Orduan, bai, txok emozional bat izan da. Gero politikoki, ez da txok bat izan pentsatzen zuten gisa guziz desagertzera desa tabian zirela. Bazekiten mugimendu hori eh, eskuetatik eskapatzen ari zitzaiela, eh, bazuten oraindik aldizkaria, baina mugimendu politikoa bera biziki haula zen. Eta gazteenak joan ziren mugimendu hortatik eta gelditzen ziren bakarrik beste mugimendu batzuen laguntzaile gisa eganen dugu. Errefusiatuak sustengatzen zituzten, antolatzen zituzten, segreoak eta horako gauzak bai, eh, baina gero mugimendu politiko batek behar du dinamika propio bat, bere mezu propioa, bere ekintza propioak, baina hauteskundean ez ziren gehiago aurkezten, uh, manifarik aberriegunik egunik ezin zuten gehiago aurkeztu, eta ez zuten indar militante askirik beste gauzaren egiteko. Orduan, holako testu inguru batean, Ezin da erran opari bat izan dela, elegezkampo eh, ustia, utzia izaitia, baina ez da ujuna, sobera hortik. Eriotza goxo bat izan zela aipatu doku jalui da bantek? Eh, ba, doaz, denek gauza bera erraiten dute, eh? eh desagertzera tabian ziren eta kolpe batez estatuak eskaintzen dien unbait oparitipi hori eriotza ero, eroiko bat, egenen du martirio bat bezala, eh, hiltzen uh, enbata. ezin da, ez, da oberik gainera, uh, bada nolazbait uh, estatu frantsesaren Eh, kontrako arrisku gisa agertzen da enbata legezkampo eh, usteko. Opari biziki edera da, mugimendu separatista bat entzat. Uh, eh, orduan, bai, hori gertatzen delarik, ezin da erran pixkat lasaitze bat dela, baina uh, nun bait bai, sekatu behar dute politika egiteko beste manera bat, eta zenen dute. Zergaitik, bukatzeko peotxe rentxar, zergaitik iraundu enbata markak gaur egunerarte? arte? Orduan, bi aldetik eh, nustez, eh, ez, iru, iru eh, gauza ipatzen alditugu, oin ordeko tzagisa eranen dugu. Lehenik, enbata izan da, ipar Ipache Euskal Herrian lehen mugimendua bertzalea. Eta hori, historiari begira ezin da aldatu lehenak izan dira. Hori gauza importante bat da. Bigarrenik, enbata hilda mugimendu politiko gisa, baina segitu du aldizkarik bezala uh, eh, astapenean gainera ez zuten ulektu segitzen alzutela. Pentsatzen zuten, debeka, debekatuak zirela beran ahlo guztietan, baina zuten ulektu prentsa aldetik segitzen alzutela. Orduan urte bat berantago, berriz piztu dute, berriz sortu dute, enbata aldizkari gisa. Eta irugarren gauza ere, uh, eh, enbatak aurrak ditu. Orduan, enbata, uh, eh, iparretarrak, kontsideratzen alda unbait enbatatik ere heldu dela, seme alabak dira, ortik heldu dira, eta nahi izan dute hautsi aita amekin, Eh, pixkat belaunaldi guzti, gazte guztiek bezala, eta eh, beste ahlo batzuetan, uh, eh, oin zuzenago bat ere uh, izanen da, adibidez, EAS mugimenduarekin, hori ahuntes enbataren espiritua da, egoaldearekilako lotura zuzena, eta, eta gero Euskal Batasuna ere, lauro goi markadaren amarkadaren erdian, enbataren uh, kutsu azkarra ukanen du. Orduan, guzti horrek egiten du, en historian, uh, marka uh, gisa agertzen dela mugimendua bertzalearen historian. Untsa, mila esker, pibitxu Mila esker zuei.